لا ينصرون ضربت عليهم النار أينما فتحوا إلا بحق من الله وحق من الناس ضربت عليهم الذلة أينما كتبوا إلا بحب من الله وحب من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wal takunukum ummatu wal takur lan gede ono Mungkum sangking sirokabe Sopo umatun golongan Ya dehuna engkang aja-aja Sopo umat ulal khayu Maring kebagusan Rupane anu isi Islam yaitu Islam. Wal takun lan bece ono mungkin. Wal takun lan bece ono mungkin cai sirat kabeh. Wal takun lan bece ono mungkin cai sirat kabeh. Sopo umatun golongan. Manani ini umat ai jama'atun begitu jama'ah golongan ya duruna ingkang aja-aja sopo umat bulu khairi kelan Ya Waya muruna lan perintah sopo yang kaca bulu marupi kelaman bagus tiga waya muuna di maarulan bresa sopun anakke di maari frazawalaa na una la papa mitja a musa sa barran kaunsawala ika unuta uangke ru pa ni aja unajaja al na kamprensa an nauna ka huja hum ula iki ku alfa isu wong kabeh kabeh kabeh wa min utaimin li taqihi anna ma sune amar ma'ruf nahi munkar Itu fardu kifayah dan fardu payah. Layal jamu ora wajib apa manusun Kulal umat. Walaya litu lan ora patut apa man? Jadi kue umat Muhammad Nek ulo itu Wajib bagi umat Yang lakoni amar ma'ruf Nah ini apa? Wal kakun lan bute ono mungkum sangking Sehingga mukabe Sopo umat yang golongan Yak muruna perintah umat yaduna aja aja umat ilal khairi maring kebagusan rupane agama napa Islam eh, waya guruna bil ma'ruf lan perintah sapa iki jamaah perintah bil ma'ruf kelawan penggawean bagus amar ma'ruf Walhasil iki Allah merintah. Sebagian songko kowe kabeh itu sedaya ana sing nglakoni amar makhluk dari napa? Latine tafsir gak jadi wal kakum minkum ummatun. Kowe itu supaya jadi umat. sing bicara mau dan jamaah. Jadi kalau kami itu kunci jadi golongan sing amar makruf nahi munkar. Jadi mana nih amar makruf nahi munkar itu begini berbuai. Jadi ada persulayan, ya. Ada persulayan. Saya ingin lafal nungkum itu ora kate kowe kabeh Untuk gawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man ro'a min kumul karan fayubayir wadihi Yang kapan roh barang sumung karso kowai wajib kowai kuat yuk tangane tegese tan dan gak kuat yo diloro gak kuat atine supaya encan dulu kalbu Bego, kalau zahir jadi, wa illa kabisani, wa illa kabisan, ini wajahnya ada apa bukan? Yang engkar kawan hati kejire imanis yang apa? Bego, ini kau kasih kekuatan. Ya, Walhasil isi amar makruf nahi nopo mungkar menasahi perkara sing wajib nggo nopo syarak. Kita jalu sapa nek delok gawe lingkung ya ora kelanggur sing mantu. Lan wong sing cocok ora wajib ora mantu. Sak Karena kelapal mingkum niku kowe mana nih ya kayak kabe. Jadi lo Islam itu kudu jadi lo Islam jamaah, sing jamaah amar ma'ruf nih apa nai? Kowe kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nafsi biadihi, dihi, latak kurun nabi ma'ruf. ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لا تدعونه فلا ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم Sore kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiki kowe kudu amar ma'ruf nahi napa munkar apa wa saiki nek gelem amar ma'ruf nahi munkar karet Allah nurunake napa siksa Mula ora bisa Saya saya sih Wong Islam jumane ora karu-karuan sampai ora bisa قال الله تعالى بفضل القوة أولئك هم المفلحون Utai mungkin wong akeh, sapa wong akeh wong sing al-da'una ila khair al-amruna bil ma'ruf wa dahuna 'anil munkar. Wong sing aja-aja apik, wong sing amar ma'ruf, wong sing nahi napa? Munkar iku kiye, kukune, yon sey kut. La mokat yon kutye kura, wak ni kut pa, kutye ane yon islam, men ful kutin faya, kukune sa katal edyu alal bati. Sali yon sa kut sa avat, kut sa avat, yon sa avat, yon sa avat, yon sa avat, la mokat yon apanen sa yon sey kut pa, Mulai ini juga gak mandi. Kadang mau hujan di balik istisqa malah orang hujan. <laughs> Orang yang kerja kok telah hujan mau ya. Juga di Allah Ta'ala, Aula yusikanna alai ayyab'ad alaikum azabat. Atau parek-parek nabi jano amar ma'ruf nahi mungkar. Kuti Allah nurunakan siksa. Siksa. pouk ma, lakon yo unna ou. Kwe tez dou, mok apan pouk, mok pala, yes, tez dou, pouk pouk. Allah ta'ala, oran apoyem. Iyi, iyi, rong eslam. Iyi, penasante. Ou porampine, al-muslih. Muslih. So, natan eslam? ورئيسة قد تتوالج مركب ورئيسة معناه ورئيسة ركب يا ورئيسة ركب اثنين نيجي na tapi sina cha ora rupo de de asal da tia ko bono go dia da versuti zat Allah lebika sisi Allah subhanahu wa ta'ala ora dimo ko che bono bo akobo inna dina inda Allah il islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يتقبل منه وفي الآخرة من الظالمين. masih kepiye wae kene dunya marate kaya apa disuruh ini siksa itu supaya tetap agama Islam sebab ora iso mlebu swarga kejaba tetapi agama napa Tapi asal amar ma'ruf nahi mungkar itu gak enak kayak saya itu. Itu kan pengajian itu lagi ujian. Eh? Orang-orang amar ma'ruf nahi mungkar itu belum ya. Eh? Wah, ya. Ini orang amar ma'ruf nahi apa mungkar. Ya luwong, kan luwong ya. Kita tolong atas oleh Bu Selawat Alhamdulillah. زائت كوني كنت مات يدعون الى الخير رانت تي امل سركات وتاكوب نجد تي انور مين كنت سايروكاته سوف ايماتن دينا يدعون الى الخير سين اجدع bare kebatnya apa aja ning bajang arah ajak ning iman paling dulu oleh إن يدعونا إلى الخير أي الأمر إيه؟ بالعمل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك أوتى متمسكات الأميرون الناهون هم المفلحون الفائزون استمعت وعملت وسايبين الطبقة تدور على حفلة وتكون في جماعة أحسن aja-aja iya guna potin ter Ya ma bukir wa rasulullah langkur Fasukur pada aman ma'amah itu Fadu kisaya La ya zabu rajin langkur Kulal umah wa la ya likulan Ora patut langkur Terkala amar ma'ruf nahi mukar Ora patut dibuli aja Bisa jahil kalau si gitu bukan amar ma'ruf ya ngalai diran Maksudnya ini muka amar ma'ruf ورفعتك تتوبون في الحاوين ngerti ning tingkah, ngerti ning politik. Lalu gawe imam Asyik Abdul Jazir Al-Jilani la yambaghi لفقير أن يتصدى ويصدر لإرشاد الناس حتى أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك والأمراء imam asyabul jadi raja ini hal illa an al ilmal ulama wa siasatan mulurki wal ubara ngerti siasat ngerti undang-undang ngerti pola ini enggak ngerti undang-undang itu juga terus pelanggan terus terus jalan yang mungkul ya hakka walau tanah murah ini orang diaturan hak terus itu enggak kadak no eh? sebetulnya arep iki lek ujung jalan apa? Iki iki ki wong Islam. Wala tak ngono iki sing iblis. Iki nek wis ana iki mesti ora iso ruku. Mesti aku mau macam macam macam apa Laimu kar anggur uang terus letak no pendapatnya jadi Wala takunu lan ojo ono siro kabeh Kalladina takarrahu Iku koyo wong akeh kang perempa-perempa sopong akeh Anti ini usai agak lewa akeh Waktu talaku lan suwayo sopong akeh di dalam agama من بعد ما جاءهم البينات كيف تطيب عقاب برتنبه وهم تطيب عقاب صبح اليهود والنصارى يكون يهود نصارى Iku aja kaya wong akeh sing agamane perso-perso. Rupane wong Yahud napa? Nasar. Ning aku lho wong Islam ya padha. Yo tetep perso ada Ala si A, ala Ali na ọnọ ọwari si na wai si si si awai ọnọ si si a imama ọnọ si si agoro ni dọbọ i imama ya pernah pernah jadi kowe iku aja kowe dhewe Yahud Nasara wong Yahud Nasara itu perengka-perengka sampai pirang-pirang kelompok صدق بنبي محمد صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ثم يأتيكم أنا قرأت في سورة وافترقت النصارى على سيدي وسبعين فرقة وهم أصابي أنا في سورة وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ثم كنت تتصل في جد وطيبة تقرأ Langkah itu di berapa illa wahidan Betul-betul kenapa? Satu sisi Sing Tetapi kaya aku Lantaran sahabat akou blan sohabat kou, dikou kou sejulm anot njerjikane kajen api alay kibbi sunnati wa sunnati ulapair wa subuh. Kou subayat akase sunnati wa sunnati alakulapair wa subuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Kaya sampai perintah-perintah Sulaya kaya diri umat dhisik rupane wong Yahud lan apa nas Nasrani iku aja. Sama nangan-nangan itu tolong ayat. Tolong ayat. Dibilang no akibat. Kadang dibisik no akibatnya muri. Rupanya kayak ayat yang Arab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الدار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يقولون برضاءات العرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ويأتوا sampai orang letepi takwa Allah lawan hak-hak Wala kamu pun nage yo mati ki lawa adum. Yo yo mati ki to panu pati a gomay sa. Ti kuna ko prenta ghusi, Allah gwenen kon arap mati se titi jay sa. Kon nanye se arap mati jay sa se titi, jay sa se titi, wang li, arun na pati al. Ye, se tan son. Se jay sa. Iki namung Allah, kapung kowe urung mati, supaya kowe takwa sing tenan. Iku balane takwa sing tenan sedurunge mati, pun penjajakan mati tetepi alal iman. Mulane wong mati ku ana sing pasti oleh iman. Wong sing belum Rata-rata hati yang tenang. Kaya wali-wali itu Allah. Ini kaya-kaya wis ana jaminan. Wong sing ape iku kaya-kaya wis ana jaminan mati ning negeri Islam. Mulane wong sing ape-ape nek mati buru-buru dadi wong sing ape-ape. Monggo ana wong mati buru-buru iku dadi syahid nek iku wong ape. Ora ana wong mati disekeni api. Ing dalem yo kudu nek tanpa dipaksa. Lah saiki lagi dipaksa. con con cứ mà mà làm gì là ai nhìn komplikator. Penyempekna kita sama nangan-nangan ya. Islam sini ala ayo mending saya kata Muhammad apa Nah, ini bener. Itu oleh apa mulia apa itu bukan dari Tuhan dan mulia Allah. Saat lagi, saat lagi ya. Jadi wong mati ku kapan wis disegani apik, oleh nyersani dikuburi kan فيه مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Suatu mati kejabat agama Islam Iki kapung kuwi sewaras Iki nggone ayat ilgotane Bukhari nggone hadis ilgotane khamsan qabla khamsin Kowe iku perkara lima. Sedulure ana perkara lima. Hayata ka qabla mautik. Sakun kau surit, burung apa? Mati. Wasih hataka qabla takamik. Sakun kau waras, burung apa loro? Eh? Waras gue ya. وبناك قبل فقرك kafin kai ke shi ke da gaba fakke mu ko na rutan da shi da shi ga boye su je je wa shababa ka qabla wa ba mi ke ka boye ke nam uro puwa na ko ka tin uro to ya ka ka da dia uro yi da ji ji ji takwallah haqqatu fatu fi dawarat Sedini lara kaya kaji. Buka suge, sedini nopo, pekir. Kue salahnya dibuka waras. Sedini jalan nopo, lara. Lah kue bisa dikirnya yang Allah kapung urib. Sedini nanti. Maknanya sedini diharap mati, jadi diharap mati, jual lisan. Jadi kita lah tamutin mahillah wa antum muslimun. akibat seora itu sampai ora ibakun wahat itu penting makanya nanti Islam ini penting ya nomor lori aja di karang jadi Islam ya Islam di karang itu akbanya yang dulu di karang jadi apa orang Islam kok di karang itu Alhamdulillah Khususnya saya nomor dua diri. Sumber itu juga ini diri Allah kita berhenti. Saya ada orang Arab yang terus kira ke apa-apa. Ini tidak mau berjalan, ini lagi lupus lima wajah, ini tidak lagi dikulai, ini semacam-macam. Bergona bodrin, saya sama nomor gona bodrin. Jadi sumber itu jalan kanggunan yang berhenti. yo kimi ane yaidenti ane boi lakonkong Nislam karonkong Nislam alham puede wanallah Imhan Allah Ta'ala m complaining aik iz muur ik ik edrichi anybody okapun mo difficile وركنا رئيسا فبي الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما علقت بين قلوبهم Masa boga iya menggombrikan orang Islam Isa. Lalu saya ini juga contoh Arab itu orang-orang wong sugih kaya negara Arab. Petrona bodo. Itu lho, petrona bodo dolar. Ya? Duit dolar itu tenaga sama Arab. Arab. Ya? Arab itu orang juga kalau Arab. أو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم Wong Islam itu mau biayani duit sing sak mau sok mau grojok mau. Jadi paling sisi wong Arab itu sepuluh siung ni kayane rong Satuan kudu karo turun ayu. Wong suci. Iku ora iso suci. Kudu kudu tuka. Kudu tukaran dinggo macem-macem. Golek lebih lan liyane. Cara kasar iki. Suci ra iki nek mung suci. Suci Allah kudu gawe contoh. Gawe Yani orang lain saiki wong Islam iku iso pripun kejaba wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya orang ora orang Ora percaya Lah saiki nomor 3 Allah subhanahu wa ta'ala mencukup wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا لن أطعون سرقاته كالذين تفرقوا وينفقون تفرقوا Iki ditutur sakwise ayat wal takum minkum ummah. supaya ana kowe dadi umat sing amar ma'ruf nahi munkar. Kowe aja sampe dadi suwaya. Iki mana ane suwaya Islam dadi perengko-perengko sampe hitung puluh tahun berkode ora ono amar ma'ruf nahi munkar. Wal takun lan jadi ono mingkung umat kuliah ini. Iki jadi ayat, tolong ayat. Sebelum napa perkara? Allah nyegah sing penyegahe Allah iki aku satu ora nglakoni iki. Mulane sampe ning akhir zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Sayati alaikum zamanun yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Bakal teka zaman esok Islam suri kafir. Hmm. Sebab apa takwa Allah gak enak? Menguruti hawa nafsu. Yang ibadah itu kadang ya hawa nafsu ibadah. Mulanya kaji Nabi disindir kalau kaji Nabi. Gawe kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubiba ilayya min dunyakum salat. จึงอาเคระจึงเรื่องนี้สังเกตวันนี้จะลำลองเลยเจ้าดูนะดูนะดูอะไรดูนะคุณนักนิสัยสรรคาสุจริตจะตั้งอะไรรูปนี้ตั้งสวัสดิ์กิจการที่อัพเดทวันนี้วันนี้วันนี้วันนี้กี่ปีแล้ว Lega. Lega gue nganggung langit, gue pikir kan. akhirat, sehingga gue itu apa? Fit. Wan misa alam wong wedok, itu ya bono. Gila. Itu ayu sanggur wong sering. Lada ini jika ikon kau sing perkara aku Wadu ilat qurratu aini fitolak Aku tidak ada no kesenangan itu yang Seneng sembahyang kalau itu kesenangan, itu juga mau sama nangan-nangan itu. Jadi wakah dinyati di dalam kesembahyan, itu dilayani sing apa sing dadi akan ngono to ya saiki lak sing senengane kaji kaji terus terusan Ya, Kembang-kembang itu hanya era karbon. Wajah sendiri kaki. Kadang sendiri kaki gak gitu sampai utang-utang bang. Itu bilang Tuhan. Sing sering ini pengajian yang ngalor itu loh bang. Pengajian. Jadi kalau sing apa sing jadi akan perintah Gusti Allah. Gue ada orang wali mangane bolong-bolong. Ruangan mulu-mulu ini rasa hukumnya meger, toh. Ya? Sudah ini baru jaga di kau mulu-mulu, berdua aku pun cek makan orang mulu-mulu, khawatir orang dimakan, krono orang lillah, berdua maksudnya dan aku biarlah di wali. Lalu besok, sengajai sing dilanjurakan diri Allah, itu perkara sing apik-apik. Neng gusti Allah rahman. Ana wong ngalim bulanjat iki sing nomor siji ora ana sak kaurepe langit lumahe bumi sing siji kuwi kaya wong alim. Nggih. Al ulama warakatul. Ana semono ijazah di bulanjat dening Allah. Kita kan itu dikaringi ilmu, tak karingi ilmu Allah ngendika apa itu laka Gweta pari yelmu. Sama tasra ou bihi. Apo te du goyelmu nou gwa opo. Uta pa ne amel tu du. A lam tu hu bayi dek dek. Kura kon yelmu ne. Kura uta chalata mouni sou. So la wak ka zip ka gwa rakwe. Gwa rakwe. Mulane kowe ngakoni ilmu muke terus mulang, rak mergo kuwi dijarani ngalu. Jadi kung se kula nopo nafsu, ramal langan-langan ini. Ya, mulane para wali-wali Allah mulang, kau saja ikrono nafsu rakyat bos, rewai jok, rai jok, rai jok. Berdok, ono da'ayatin nafsi, Ana perkara sing biasa aja nafsu ora krana akhirat. Jadi ora ikhtabun doa hatta tuhati. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi sampai ada hadis matanat alama asyik. Mati menuso iku mouno turi pede, urupe katak wala hakta bukati, pasti tabutu dawa adu butu. Lagak ini supaya wong Islam itu apa? Iko rukono, iko tentrem, iko iki. Kalau Taala wa tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarrahu. Dasar wa tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarrahu. Itu sekolah agama ni Allah. Bihablillahi jami'an sekapian ni. Hubungan sibulan-sibulan ini krono lillah. iki kuwi dadi aket ing atase wala tafar Saya aja kerenca-kerenca, aja gak rupun rupun Cara ini bisa rupun yang esan, nek duit, wajah tata cara ini, ia bisa rupun وتعليقيت الشيء ما مرتين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويدعون عن المنكر وأولئك هم المفلحون akibate nek ono amar ma'ruf nahi munkar wala takunu kalladzina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wala takfar eh, akibate tengriki akibat ora ono amar ma'ruf nahi munkar Wala takumu lan ojo ono sira kabeh. Kalalina koyo wong akeh. Tafarraqu kan pronto-pronto kanca. Sapa rupane wong Yahud nasoro andi Wah salah bulan sulayon ake tinggal bimba di maja abul bayunat. Sangin sausi tepain wong akeh opal bayunat ku opo pertombo. Sopo rupane wong sing pertombo ke hal Yahud wan. Mulane al kajian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ana hadis la tatabiyudda insana ana bang sablakum. Kowe bakal anut ing tindak laku sing dudu kare Ali Utsman Nasara. Shibran bi shibrin wira'an bi wira'in. Shibran bi shibrin. Sakilan lawan sakilan podo. Wira'an bi wira'in. Sak wira' Sampile padha wong Yahudiya kelompoke pitung puluh loro, wong Nasrani pitung puluh napa? Eh, Nasrani pitung puluh loro, Yahud pitung puluh siji. Wong Islam iya pitung puluh loro, neng ditambah siji mergo ana sing apik. Iku kuwi umat umat yang bisa diulai ke iso umat Islam itu oleh kafe. Itu pula si diri Allah. Senajan perengso-perengso naik ijono sing apik mergok pitung dua nopo. Itu pula tahu sing loro tunduk di kerja loro negra pasien suci ni nopo su. Lakin nek tak sok sok sopo Yusuf kelem anu sing gini. untuk ing dalam nyelbu ning ora kok kuno ing dalam ing dalam bab sampeyan apa ilmu ya ilmu ne kaya ilmu ne wong kuno murane ora ana salat salah nanging ilmu salah ilmu wong kuno ora ana muni siam salat mikro salat ora enak tapi sing ana ilmu salah Wendi ngilmu ni wong tua, Iki ahli sunnah napa wal jamaah. Kuwi dunya mulai wong tuwa terus gelem lakon ilmu salaf. Lah saiki ora gak. Sajake kaya kuwi nang kosong ilmu. Jadi singgah itu guna guna no, tapi ini mulai ora no kosong belum. Tuhan ini. Mulane setengah riwayat inna man ahyahu Allahu bil ilmi. Hadisnya Sayati alaikum zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yusbi kafiran Wa yusbi mu'minan wa yusbi kafiran Illa man ahyahu allahu bil'ilmi Kecerpon sing dikirutakan jenik Allah yang dunia ilmu Yaitu salam ilmu salam. Nah ilmu salam ora cukup kue nganggo tol. Sekarang kue arah ilmu salam mesti dikasih kaji nabi sahabat kue namun gelok tarah. Berkon, mungkin kepengen beli ilmu salam namun gelok tarah. Repot nih. Muka gue butuh ngelakon, cara yang bisa ngelakon. Nanggu perti, ngapa perti, pertimbangan penggodokan sausé digodok ditimbang di macam-macam Amin nimbang terus orang ngerti kahanan itu ditimbang ya itu begini wong masehan Saya kudu lengkap tarehe yo ya? iya, iya ngene yo ya. iya mlakune ilmu yo ya. iya mlakune ilmu yaitu mulai zaman sahabat diwaris dening tabiin tabiin tabiin sampai diwaris dening ulama ashabul mazahib yang sehingga apa man Nah ini sebenarnya Kejirin ini Angel berhukum no Wah ini kita ceritanya Nanti terus-terus no Allah subhanahu wa ta'ala ولا تكونوا كالذين اختلفوا Ojo ana sira kabeh kaya wong akeh. Tafarraqu wa salafulan kaya ninggal pun. min ba'di ma ja'ahumul bayinat saisal kapana kapoten perkondo wa ulaika utum kanaka laum kutu alim awdab nazum utawi siksa kang agung lah siksa sing agung sing akhir ning dina baki kiamat ning dunya ya ono wale dikai wakaf وأولئك لهم عذاب عظيم ना कुछ मुलाकात करना एक जोर के था सिर्फ चाहने वाले और हमें आखिरत था तो वे का जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حول يوشكن عليكم أن ينزل عليكم العذاب. فقال النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna bil ma'ruf wa la tawaddunna 'anil munkar. Koi perintah ning gede nyegawi ning Allah. Aula yusikanna atau parek-parek ayu nazila alaikum azab. Allah nerraha nurunah kami kue seksa. Jadi, jadi seksa ini itu iman dunia wa iman apa? Nah, sing etok diketokno siksa iku ora. Ora apa dino sing dino ketok. Ikumma la tajo unnahu. Fala yastajibu lakum. Ini amal dino terbukti Allah. Nangin ora dikumbajari dino bukti Allah. Itu sing diarani. Apa mudawajatul hati. ini jatuh batu. Ini batu batu ini jumlah terus. Yang Islam saya itu agrami boleh tunggu, agrami boleh tunggu. Sama juga wae lo ngapain jadi kiai wae sudah ada yang satu seni yang akeh bawa ila, jalan. Tapi saya langgar sih, saya siapa ini itu tuh lo kiai sudah ada satu ya, ya, ya, ada tunggu terus wae. Kau nggak ngapain? Kalau saya nggak ada pada ibu kamu, kalau jalan. Zawika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati alaikum zamanun. Kata Jawa zuna antum fitaharat hikmat Tuha. Kata teka zaman. Ya ini baik dilakas. Ini dalam masalah sesuci. Lan ing dalam masalah nopo di. Bahasi terus susah dilawar. Dieko diri Sampai sini tukang atus. Ya nah, tukang ya sampai keter keterusan. Oratun naman ay duban. Moun. Se Allah sa tatfum ala ka ja'un na hou pala yas kaji. Lafim. Se duban ki sa wakil ka chani. Kutliya ya tatfutliya. Saitel maksit sa tatfaitel. Maksit. Menkou yo sa tatfutliya to kutliyi karot. Sien? Moun. akan kena al-Islam ya'lu wala Yu'la alaih Maka kan kiri kata ulang Islam Lalu mau ya ramai di sini benda jadi وأولئك أوتى مكنوعك لهم إكتب أولئك عذاب أتيت عظيم إذا أكتب يوم تبيض وجوه هنا نجد كتب أعطى وجوههم بغفر الرعي معنى نجد وجوه يجوز ganteng Berke wou nga rapi mek nga rane, rai kok sile. Iki piste. Ye? Ne rai kok sile piste. Sajou ma li aje yo. Ye? Yo ane wou djewa koujou rai le gandar. Lene wou nga rapi kok sile. Nananiloko piste. Sebi dito apakan, kwa juhud aswar, rai koujou le. Nananiloko piste. Lene wou djewa, rai koujou le. Iki mananiloko piste. sangi gusti kaya dene nyari kasten. Jangan dia tidak mulu yang tua. Jadi buku bahasa Arab itu. Ya umat tabiyah mu bilale putih apa ujuhun dua pura rai. Wa tasmat di orang jadi ingin apa ujuh hayya umat tua. Jadi itu besok dino. Jadi pesan itu putih. Orang anak putih itu kaya tinggal amar ma'ruf. Nah ini apa? وأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين اسودت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يوم تبيض وجوه بلاد تفتح وجوههم بغير رأي وتشفق وجوه الرأي أي يوم القيامة Wa ladina swaddat mukana punika wong akeh kang ireng apa ibu dua pira raine akeh wa um al kafirun. Fayul qawna maka pada dikumul kabeh sinari ing dalam neraka. Wa yuqalu lahum dikapno lahum maring kumul akeh taubihan krana ngerek-ngerek akeh farkum ba'da imanikum. Apa tak kufur kabeh ba'da imanikum sa'usu iman kuwe kabeh. Sasa Iman, Yauma Uhi wal Musa Inane di alat apa perjan Lian Ruhi itu kapan Arab dijabut Dengan Allah Sangkat dikiri bapak Dibun janji Zaman Nabi Adam itu janji Bapak ya bapak ya dia dijanji Jadi asalnya roh itu suci Ya Ụzọ okike dịte min Allah iman. Ogun nwere ayat أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى هذا محمد Kousi Allah, Koukhan Allah, Ta'ala, moun dik janjou. Moun gouni la wakil anayi kusire bata. Moun goun bata ito, kouro nanpon yo? Kouro nanpon? Yo yo. Moun goun yo yo, ika ke kousi, kouk sya la kusire bata. Si sampor nan mani le bata. Sampor mani le bata, karo nanile nanpon iti. Mani le bata, gouni yo yo. Malile itu jawabkan jam. Malile Kulimane kapan ana wong dicatakiya dhewe ning bapak, mergo sing nggawa wae iki bapak, mergo dhewe tatah napa? Ora tatah hmm, ndak. Hmm. Jadi Allah Subhanahu wa taala dijanji zaman Nabi Adam ya dijanji nih di sini apa ini dijanji mana akafar tumba ada iman apa sausu iman iman nurkane iman itu nyawa nyawa sing sokok di sini apa pak pak itu kalau mau kafir besok Allah nanti kok Alas tu dia tikum apa aku susu pengiran Insya Allah Taala kalu bala put sout na alan kugunaan na kabab di hu sa samda tenngeran put put sercamppir ni huh camptors meptu ba ba akaar pun ba ko kakabeh sauusu iman agarpun bag niman apa kupur do kate sapunda nonpol ku pa pur kate put prop ba putat niro kape sa naut do kafir pur kade wa la bibab aampul sa do sa kuze islam shit a tu ra je ni we sa rah batul na narah nake allah lekrah ku allahha wa sa'ala fatrah nala a tu si sur ka di a ake ni rah na put lugina so dute تلك إليك بالتنظر أي هذه الآيات آيات الله تذكر آيات الله نتوها ما تعقد إن آيات عليك يا محمد بالحق صار الحق صلى الله لك ورعد صدى الله يريد بطعم الله ظلما إذا للعالمين مريم كبه di ayat ulahum kralit tongak natrapi insya Allah ikhlas akeh juga iri jurubit sahabat tanpa susu gak Allah itu mesti akibat onono batu susa demulani Allah dua sifat orang jadi doyong ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Wallahi lan kumaring Allah ma fis samawat utai barang kang ing dalem pira-pira langit wa ma fil ardi lan barang ing dalem bumi apa sing langit apa sing bumi iku kabeh kabeh Gusti Allah la ilallahi turja umur lanang Allah bakal dibalekno apa al umuri pira-pira perkara Wallahi ma bis samawati wa ma fil ardi Wallahi lan iku kasuane Allah Musa utan kono ayat iku ayat Allah Bila Tuhan Kata Tuhan ayat Ya Muhammad Al-Haq Wallahu Yuridu Zulman Lil Alamin Orang Allah Itu Allah Zulman Inna Niroya Apa Meneh Ngakon Ngerasana Waik Ya Ibar Gini Walillahi lan isbatu Allah ma fis samawati sebarang dalam langit wa ma fil ardi milkan apa oleh kami iki wa khalqan lan oleh kadheaken sing dadene ya Allah sing iki ya Gusti Allah wa abidan lan pira-pira kawula wa ya ilallahi turja'ul umur lan maring Allah bisa jeno aita sing iki قطع الأجور بها برب القراجي وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون wong itu kapan tutup raine jadi raine apik bagus orang jawa kuning kuning belum narah putih itu bakal oleh rahmat bukti Allah Untiha khadu Yang itu bagus bagi ungkang angka siang dalam rahmat. Itu kali guna podo lagi-lagi kakek. وكذلك eh وأما الذين مدت وجوههم ففي فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله من أربعة وأما الذين اسودت أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Dengan kerja itulah kata kita. Ayat mulai ngarep mau bakas kita. wong Islam iku warnane ana sing diarani wa ula ika umul muslimin ana sing ora wa ula ika umul muslimin Bapak wong Islam Jadi ulang Islam pernah ini ada orang loro, ada semua Islam, कुछ अराई लिखा कारी है सब रुपा ने वह बिना वह दिखा कर वह बिना है जमीना फंसी रही है लोगों तो ये कोई बुरे नहीं होती वह बिना है तो बुरे नहीं करती है ऐसे इस राय में आपको मेरा बोल जो आपके पास अमोद होगा Ayo dikhawatir semuanya kunci kabut Ngarep sampai ini Ono sambungan Allah khawatir lagi Uang itu Lekerti O oh, aku Jauh lekerti aku Bukan Ojo sampai Ujo nopo i Kira saya menunggu Ibadah Lan lia-lia Ini pun penting Supaya Tetap Oleh nopo Bukan saiki iki tetu mantep iman kelawan tenan iki nek imane si turut iki ya mesti iman jogo iman itu di taatullah taat yang suci apa yang kata misalnya iman itu enak Eh? Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. upamane aku iki mati saniki netepi ing atase oleh napa iku aku iki upamane dibuji ya Allah subhanahu wa ta'ala كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الحرب أسماءها Jadi Orang Yahudi itu disifati dengan Allah Subhanahu wa taala, "Kullama awqadu naran lil harbi Orang Yahudi akan arep perang, kita kayak itu. Layak amna fil ardi kamada. Ini tidak ini bumi dari perusahaan, salah selama. Itu orang Yahudi. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا ونتبعنا بينهم أنجل يهود العداوة Tiga ini jadi permusuhan والبغضاء kan bikin kepentingan Jadi jauh ya terjadi Mulanya kajian Nabi carane kawitan sing diproses Se fiki ki kire yo yad kage na dekye yon dani kurey nan. Lama mwen a lakon ki nan yon dani kurey nan. Ano dani? Ano kwen? Dani kurey nan. Karo dani nan dekye ki kakay karey kwen. Dani kurey nan. Kwen kwen karey kage nan dekye. Dani nan dekye karey nan. A yo hamdi. Wote wale kwen yon dani kurey nan. A yo nan dekye ki kakay karey kwen. itu orang kasih klebu, paham ya? Akal busana kata hatta waktiha. Aku mana nih hatta waktiha sa'ilah itu tangan. Nek akal busana kata hatta ila waktiha. Tak pangan iwa ila waktiha. Tuk dilit tak tidak ada gitu apa? Enggak, paham ya dia. Maka Allah nembikok وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا lan yadurrukum orang bahayani sapa kakek surat kabeh iki ada. Alhamdulillah. wa in qafirikum lamun melani sopo kakek ing kulo kakek umpamane ibu apa Mongko ngecekno ada yang sura kabe al-adbara ing pira-pira bokong. Makanya nih, wujur, cuma lain seru. Mongko itu wong kakek. أصلي وأسلم دائما أبدا